але майже поспіль переметена снігом. Раймон сказав, її з розгону можна перестрибнути мерсьє. Але коли я лігі заглянув, мене засмоктало під ложечкою і потягло назад. Ескімос і Раймон теж полягали поряд зі мною. Нансен сказав, містер Хоцудай дуже дуже товстенький. Він провалився саме тут. Не саме тут провалився, трохи там. Ескімо скивнув рукою ліворуч. Ми розшукали точне місце вчорашніх подій. Тріщина тут була вужча, але не мала дна. Якби японець виявився трохи худішим, його довелося б розшукувати десь зовсім недалеко від центру землі. Вчорашній тюлень застряв задніми плавцями вниз і дивився на нас виряченими скляними очима. Раймон сказав Давай линву. Менсен розпріг собак, прив'язав шнур до полоска і подав другий кінець Раймонові, а сам почав довбати лопаткою ямки для опори ніг. Спустившись метрів на двадцять, Бородань несподівано заволав Тягніть швидше. Ми з Нансеном спантеличено потягли. А коли він важко перекотився через край тріщини, я його ледве впізнав, очі вирячені, борода тремтить, заслинений розшарпаний на всі боки. Там хтось є. Він второпав де? Раймін показав на тріщину. Ми з Нансеном лягли і заглянули через край, але нічого не побачили. Тоді Раймон прошепотів. Його за тюленем звідси не видно. Нансен перепитав. Мертвий людина? Угу. Ми довго мовчали, лежачи до лілиць на снігу. А коли остаточно поклякли, Нансен підвівся і сказав Я полізтиму. Він довго вовтузився в тріщині і нарешті гукнув Трохи помалу, давайте потягти. Ми витягли Нансена. Тоді почали трьох тягти тугий шнур, але на силу зрушили. Коли ж згодом приготувалися побачити голову чи ноги мерця, з тріщини вигулькнула вусата тюленяча морда. Чому ж вони прив'язали його? Трохи дуже страшно стало, відповів ескімос і, рішуче насупившись, додав Треба лізти зараз. І почав обережно спускатися внутрішні льодовика. Ми витягали труп майже годину бо він закліщився був між стінками і трохи примерз. Одягнений так само, як і ми, одна нога неприродно викривилась, і Нансен сказав переламати ноги. Обличчя в небіжчика було мов би скляне. Збоку на чолі червоніла велика рана, а в цупкому волоссі запеклася мерзла білувата кров. Я спитав пошепки, як він лежав боком боком лежав. Розділ 23 Коли загиблого зняли з Мартів і поклали біля порога на сніг, Маріта сам щось проказав по японському, і Хоцудай так само тихо відповів йому. Що він каже? пошепки спитав Булат, нахилившись до Хоцудая. Той зітхнув. Наріта Сан каже, Знадцять один. А пропало безвісти двоє, відзначив Булат. Його вразили не слова господаря бази, а тон, яким вони були вимовлені. Значить, так і один. А де ж дівся другий товариш наріти? Значить, один, повторив Булат і спробував зосередитися. Скоро сонце мало зайти, і Наріта з Хоцудаєм почали готувати небіжчика до похорону. Марійка прочитав над ним якусь молитву і накрив йому обличчя рушником, бо в розплющені по посклілі очі було страшно дивитися. Тоді вони з Хоцудаєм поклали мерця на нарти і удвох повезли за продуктовий склад. Було зовсім тихо. Над льодовиком панував штиль, і Естрада звернувся до Хоцудая. Вам можна допомогти? Але японець лише покрутив капюшоном. За півгодини вони притягли порожні нарти назад.